Нікого було кликати, не було що їй дати. Міг лише обережно, ледь торкаючись тримати за руку і сидіти поряд, страждати біля неї від безсилля. Все в одну мить втратило сенс. Ненависть доровима, лікаря, повернення пам'яті. Якщо Соломея зараз помре, мені доведеться лише померти поряд. Може, ти щось хочеш? спитав я тихо, ніби боявся голосом спричинити ще більший біль. З того, як повільно і важко вона хитала головою, я зрозумів, що й говорити їй важко. Так і сидів поруч із нею. Нарешті отримавши те, чого прагнув, але в такий жахливий спосіб. Ровин зробив єдину спробу наблизитись десь за півгодини. Але коли знову побачив, який має вигляд Соломея, в розпачі повернувся назад. Добре, що вона цього не бачила. Лежала із заплющеними очима, від яких до самої шиї між пухирями були солоні від сліз доріжки. Краще їй не ставало але гірше здавалося тежній, що було маленьким, але все ж таки приводом для радості. Десь за годину Соломея попросила води, і я побіг по порожню бляшанку з-під консерви. Доки ми в її в озері, помітив, що рувима немає. Спитав у Аве Солома. То із сарказмом відповів, що його втішає біля водоспаду Даліла. Як саме вона його втішала, побачити через очерет було неможливо, але нескладно здогадатися. З одного боку я засмутився, бо це могло пригнітити Соломею, але з іншого. Цікавість Рулима до неї, вочевидь, зовсім минала. Коли стемніло, знову пекли раків і передали мені і Соломеї. Вона відмовилась. Тому я з'їв усі, а коли закінчив, то побачив, що вона заснула, напруження зникло з її втомленого обличчя і дівчина ледь чутно дихала в унісон шуму дерев. Я ліг поряд і слухав цю чудову мелодію, яка свідчила, що Соломея ще жива, що вона ще бореться за місце в цьому незрозумілому і несправедливому світі. Мені вдалося заснути, аж коли почало світати. Коли сил пручатися в томі не лишилося зовсім. Прокинувся з легким зойком, ніби впустив і розбив щось дуже крихке і важливе. Миттю поглянув на соломею і щасливий почув її дихання. Зрадів, що пухирів не побільшало, хоча для додаткових уже й не було місця. Озирнувся і побачив, що вже всі на пляжі прокинулися. І завель пекла раків, малий рвали з дерев листя і розкладав сушитись на сонці, а старий сидів на каменюці та розмахував палицею своєю новою вірною подругою. Рувима й далілу побачив не відразу.